Tá. Hello, live transmission. Mutes, sounds. Ó nó. Le de boer smoppen die jaar si na mé jaar. Lá chum na me le léir am siú, El som mi tí am zong chun le siel. toujours le si super en am les het meer, sé ré an plenmier van slapre slee. Maar voor eer, claire, eer. vous savez. J'ai regardé devant moi une fois, vous savez, et ensuite alors dans le four je t'ai vu euh, parmi les blés je t'ai vu ah c'est bien dire les arbres branches sous un arbre je t'ai vu à la vérité maintenant euh, électronique l'amour la poésie et eh, la haine deviennent au bout de tout ma voyage mm. le soleil sur terre seulement taboté et Monsieur, madame, madame, au fond de tous mes temors. Oh, tout le monde, uh, tous mes rires. <laughs> Ah, je le sais, en sortant de l'eau aussi du feu. les oiseaux, la cunaille, et les yeux l'été l'hiver je vu. Dans ma maison, maison, j'ai, je t'ai vu, là, entre mes bras, je vu. Bien sûr, sans doute. Et aussi, <clears throat> dans le coin de mes rêves, j'étais vu dans un coin de tous mes rêves. Ah non. Maintenant, c'était ensuite là. Et J'ai maintenant j'ai mais j'ai lirai j'ai lu j'ai lu j'ai lu oui après ah, ouais j'ai euh, c'est monsieur Prolet le poète surréaliste et maintenant je lirai maintenant without further ado uh, what have we here we have we have we have le poète surréaliste français de la République française I know. I don't know. Uh, á don amach smelch. Á pour á don la le la poète, la poète je suis fatigué maintenant. Quel dommage! I um, euh, euh, je cherche de trouver afin de trouver je cherche euh, dans un une telle manière afin de trouver la paix la vérité la beauté sur le chemin de votre beauté mon amour hein. on the arctic flowers the silk of the seas that do not exist plus Um, yesterday shall be tomorrow, or it'll be that, my rappery. Or opera. So, uh, reveal arts atmosphere. Um, what's happened there, here, about, um, ich weiß nicht, um, Gesundheits, uh,